Uda da Euskal Udan sartua gira, baina norek ez duken zen, ala ere aldarrik apenak zabaltzen direla Udaz ere e, mundu politikoa ez da horten gelditzen eta horren froga, bake bideak elduden larun bat aratsaldean bai honan antolatzen duen manifestaldia. Eh, bake bidea taldeko maitena, tiko ipe dugu gure goizuntako gomita, egunon zuri maitena? Egunon. Ara, behaz, eh, aipatuko dugu seiki, eh? larumatuntan emaiten duzuen itzordua eta zabaltzen duzuen dei Ia, baina behar bada, merexidu uste dut oraino, esplikatzea gure entzulek, zer den susen bakibidea nola funtzionatzen den, eta noiztik ari zirezten. Bai, ordan bake da eh, mugimendu zibil bat, eta batez ez ere eh, bake prozesuaren eh, aldeko mugimendu zibil bat. Hori sortu da duela irula urte, astapenean, kolektibo gisa, hori zen euroaginduaren kontrako kolektibo bat, eta batez ere be aurro martinen eh, kasuaren inguruan, eta uh, pixkanaka dinamika hori eh, bilakatu da be mugimendu bat, pixkat hondituz, uh, eh, eta eh, orokorkiago be bake prozesu baten eh, planteatzearen inguruko dinamika baten sortzearen uh, sortzeko sortu da mugimendua. Hala, erritarrak, bazirezte, baina ere politiko batzu ere badira zuekin ala bat ere. Bai, ba, gelditzen da. Be, o, ez, da gizarte zibilaren, asmoa da gizarte zibilaren sektorea uh, orokojak uh, uh, errepresentatzea eta ordan barne dira bai elkarte uh, elkarteak egin izenean, baina nire elkarteko kideak, baina nire autetxi bait eta pixkanaka, beha, espero dugu edatzea inbezain bat uh, gizartearen uh, ja errepresentatzeko. Baina badira bai giza eskubideen ligako kideak eta ere eh, alderdi batzuen eh, kideak, uh, bai abertzelak, baina ere komunistak eta bo, pixkanaka espero dugu ere uh, hori albezain zabala eta initza ono gehiago izaitea. Mhm. Bake bidearen funtzioa bake alortzea da, biztan dena, zer maneretan egiten duzue foro sozialaren antolatzaile izan zirezte eman dezaguna? Bai, egia da, be, gure asmoetarik uh, bat edo lehena da, uh, albezain bat uh, gogoetatzea uh, bake prozesuaren inguruan edo gatazkaren inguruan, eta horrek egan nahi du, bai, ez da guneak sortzea, albezain bat, uh, bake prozesu baten, edo bake prozesu batek kondatzen dituen gaien inguruan. Eta hori da, uh, foro sozial bat edo baionako foroa ere izan ziren olako etxempluak, eta hor izan ziren bai guneak edo hau aukerak uh, adibidez desarmea, baina ere presuen uh, itzultzea eta ieslarien itzultzearen inguruko eh, gogoetak eramaitea, uh, bai gizarte zibilaren aktoreekin eta bai uh, nazioarteko adituekin eiek bat, bai dituzte uh, izan dituzten esperientziak eta orduan eien esperientzien uh, transmititzeak ere ekartzen zituen uh, uh, albe, uh, ba, informazioa initz eta uh, esperantza ere, eta orduan olako ariketek eh, gure ustez eh, bat, alde batetik informazioa ere uh, emaiten dute, nola prozesu bat erabaiten alden eta uh, konkretuki zer jan uh, duen prozesu batek, eta bestalde uh, emaiten du egiazko dinamika bat eta jendearen arteko ez da geroago uh, ebe, uh, adostasunak baina ere ez, ez gilaik ados, elgarrizketa emaitea importanta baita ez bagira ados ere. Mhm. Hala, ideiak trukatu mm, eta elgarrekin mintzatu, hori baita funtsa azkenean. Bai, eta albezain bat ideien atsemaita elgarrekin uh, eh, behoztopuen gainditzeko eta elgarrekin eh, eraikitzeko uh, be, adibidez etorkizunen ukanen dugun uh, elkarbizitza. Oztopoak aipatu dituzu, eta presiski oztopo bat salatuko da elduden lanu batean manifestaldian, hau baita errepresioa, eta bereziki ieslariek diasaiten dutena, eh, seki eh, barnatuko duguri istantian, sortziak baitira orai eh, Euskal Iratietan, berrien tituluak Bernadetar genekinea. Sehaskaren eskaerak entzun dituztela eta lanean segitu behar dela, Sehaskako ordezkariek bi horreneko bilkura egindute Parisen atzo, barne, hezkuntza eta kulturaren ministeritzarako kontselariekin, eskaera nagusia lege kuadro bat murgiltze sistimaren zat, eraikitze proietoek eh, diru publikoa ardiesteko gizan, lehen biltzare bat izan da, orai beharko da hori landu eta sartzean, berriz biltzekoak dira. Bizkaiko Föver enpresako langileek protesta egin dute atzo, Tarnose eta Angeluko Feveretan, badaz bost eh, hilabete greba moga gabean direla, Föber enpresaren lan baldintzetarat bortxatu nahi dituzte buruzagiek, Bizkaiko lan konbenioa hartzeko ordez, hainitz txarragoa den Espainiar estatukoa, ezagin nahi die Frantses estadoko Feverek. Ibon Fernandez iradi Euskal Presoaren kontrako bi ginduak, onartu ditu atzo paueko hauzitegiak, baina bakarrik bere kondena betea ukanen duelarik frantses estadoan, eta bestalde jokin aranalde eta itor zubilaga bi eslarien kasuan, judek informazione gehiago galdegin dute Espainiari, hamar egun barne helarazi behar zaie hori, hauzia gero pauen izanen da buruilean. Baionako gazte asambladak itzordua do egun erriko etxearekin, larun batean Baionako lehengo hauzitegia okupatu zuten gazte bat galdeginez, eta ondotik erriko etxeak itzemantzaien beraz egungo hitzordu hori. Pilotan eh, miarritzeko Masters Pro lehiaketa izanen da agorilean. Parle ego eskualeriko pilotari hauek ikusiko dira ere miarritzen. Iruro Zabaleta, Olaizola Bigarrena Beroiz, Bengo Etxea Albizu, Xala eta Zubieta. Lehiaketa hori agorilaren hamairuan hasiko da. Milesker eh, Bernadette Argen eta Sarri sortziak sortziak erditan barnatuko baititugu titulu hauek. Eta segitzen dugu gure gomitarekin maitenatiko IP, bake bidea taldeko kidea, eldu den larun bat bai honan manifestaldia antolatzen du bake bideak, errepresioarekin bukatu bake prozesua orain lemapean. Bake bideak antolatzen duen lehen manifestaldia ote da? Ez, eh, bai... Eh, Sustengatu izan ditu, baina uh, antolatzen duena? Eh, bai, bakebidearen eh, izenarekin, uh, bai, zeren lehenu zen kolektiboaren izenean, uh, baina lehena eta manifestaldi gisa bai. Ara, lotua da, eh, egoera politikoari, zeren eta salatuko dira eh, azken eh, egunetan izan atxiloketak bereziki Euskal Ieslarien kasua azpimagatuz, eh, Jokin Aranalde, eta Aitor Zubiaga agastatuak izan ziren ekainaren eh, amabostean miagitzen egin zuten eh, kolektiboak, Ieslarien kolektiboak egin zuen ekitalditik zonbait egunetara eta haien kontrako euroa eginduak beraz agertu dira, Beinat, eh, ato jasagaztiren kasuan ukatua izan da, edo refusatua izan da asteuntan, jokinaran aldek eta aitor zubiagak egon beharko dute beraz iraila arte bea, jakiteko espainiaratuak diren ala ez. Eh, zuek salatzen duzu eta lotura egiten duzu ala ere, ieslari hauen atxiloketa eta miarritzen egin zuten um, agerraldiarekin, agerraldiaren artean. Bai, uh, egia da, eh, hortako uh, le, lema da bai errepresuarekin bukatu eta bai bake prozesuarekin lotura egiten da. Zeren, uh, bon, bake bida erran bezala, bake prozesuaren aldeko mugimendua da, eta aiete, uh, aieteko adirezpenen inguruan uh, hasi da lan hortan, eta uh, pixkanaka pausoak iman dira alde hortan, horiek izan dira ere gomendioak, foro sozialat, foro sozialetatik atera diren gomendio horiek, eta uh, geroago, be Euskal uh, eh, Ieslari politikoen kolektiboak erantzun bat emaiten du eta bere pausua egiten du, bake prozesuaren alde, uh, gomendio er, eri ere erantzunez, hori da, gomendioen puntu batean bere ekarpena eginez eta uh, eien egoerari erantzuteko bide hori baten proposamena eginez. Eta ikusten da, aste bat berantago, eh, ekimen eh, edo pausu eta ekarpen eh, horren geroago, euroagindu euroa gindu horiek eman, emanak zaiela. Eta orduan, bai, irakurketa, egiten duguen irakurketa, da alde batetik kolektibo batek uh, emaiten duela bere pausua eta aktore gisa agertzen dela gatazkaren konponbidean, gatazkaren aktore baita baina orduan ere gatazkaren konponbidearen aktore, eta hori bakebidaren zat argi da, eta orduan estatuen erantzuna pixkat bai irakurtzen dugu eh, erantzun politiko gisa. Uh, eh, Euroagindu hori eh, juridikoa izan baino ono politikoago ikusten dugu. Eta manifestaldi hori horretarako egiten dugu, erraiteko bon orain aski jarrera errepresibo horrekin, engaiatu gatazkaren konponbide integralean eta eman pausoak horren alde. Oran, preseski asteuntan ere izan da beste agiri bat, eta erakunde armatuak eh, zabaldu duena eh, gara egunkarian. Hortan, eh, erraiten du, egiten diren urratxak, bakearen alde egiten diren urratxak, eta bereziki, amabi proposamen egin baitira konponbiderako hauek begionez ikusten dituela, baina, oraindik Frantzia eta Espainiak estatuek oztopatzen dutela prozesu hori, oieri dela orai urratxa egitea suprefeta ere, baionako suprefeta gomita genuen Euskal edabideetan, berak erraiten zuen, frantziak etzuela zuela implikazio horik eh, ez gerlarik izan hemen Ipar Euskal Herrian, zer eh, zaila ote da, bakea aipatzea, uh, oztopo bat edo arazo politiko bat dela ukatzen dutelarik estatuek. Eh, ba, hori bai, <laughs> egia da, hemen uh, dugun zailtasunetarik bat da hori uh, eh, piskat gatzazkaren nukatzea edo seiestea. Uh, alaire, bo aietek hortan lagundu du, ziren alaire nazioarteak uh, argian eman du bai Estatu Espainolaren, baina ere Estatu Frantzesaren egola gatazka hortan eta orduan, uh, bon, gu hortan sigitzen dugu, eh, baitakigu, baina uh, gero eta gehiago uh, dugu erakustea, zeintan, uh, zein einetara ino, frantziak ere, emaiten duen, bere, uh, edo bere jola mantentzen duen gatazka hortan, eta uh, hor ikusten ahalda, euroaginduarena, ala ere, uh, bat da, uh, frantziak aplikatzen baitu, uh, eh, Espainiak galdegintako uh, eh, neugia. Eta orduan, berak ere aukera badu, erraiteko ez, uh, guk hori edugu aplikatuko, eta guk hori dugu galdegiten, ez aplikatzea, uh, Espainiak mantentzen duen uh, jarrera hori edo ez errepikatzea eta ez segitzea. Eta guk, pensatzen guk pentsatzen dugu segituz aktore dela Frantzia. Mm -hmm. Espainiaren jarrera segituz, bera ere, gatazkaren parte da. Ta, bon, Hene ustez, gero eta gehiago konsientizazioa egiten da, eta eh, estatuen jarrera ere uh, gero eta zailago, eh, zailago ulertua da ala ere. Sentimendu hori uh, duzue, nazio artetik dituzuen laguntzak, dira ala ere jendea ditu batzu, eh, bake prozesu uh, zonbait ere dituztenak uh, Ego Afrikan edo uh, Ipar Irlandan, erreferentzia dira, horiek ematen aldute presio egiten aldiete espainol eta frantses estatu orai arte azteko iduridu ala ere, ez dela inbeste haintzinatu. Gero bada maila bat, nun uh, guk ez dugun hainbeste uh, eh, eh, ahemanik olako lanetan. Eh? Guk ditugun laguntzak dira bai nazioarteko eragileak, baina gizartea laguntzen dutena ez gira baitez, ez dira baita ezpada behar mailak. Mm Adibidez, gure tosunean diren uh, edo harremanak, edo egiten diren gogoetak, uh, bo, usutan eta prozesu guztietan bezala, ez azkigu eh, momentuan berean, edo ez dira gure uh, baita ezpata gure uh, einekoak. Baina guk ditugun laguntzak ere dira bai... Uh, Gatazka, nazioarteko gatazketan izan diren adituak eta uh, protokoloain bat eraman dituztenak eh, bai desarmaren inguruan eta bai eh, bai uh, eh, ieslarien eta presoena itzultzean edo bai giza eskubideen bermatzearen aldetik eta eta guretzat dira uh, uh, laguntzak uh, bediren emaiteko konkretuki erakusteko nola pasatu den eta nola eraman izan diren, zer hostopo izan diren, nola gainditu dituzten, eta foro sozialetan argia agiri da, baziren bai adituak eh, protokoloak eraman edo disinatu laguntzen lagundu dituztenak, baina nire aktivistak izan zirenak eta eh, geroago be, segitutena bake eh, prozesuaren eraikitzen. Mhm. Eta hori biziki e, importanta zen ikuste ere. Iduridu, asteko badirela urratxak eginik, etak desarmea aipatzen du, eh, bada ere Euskal Preso Politikoen kolektiboaren eh, parte hartzea bake prozesu hortan, eh, ieslariak aipatu ditugu, falta da bakarrik frantses eta espanyol gobernuena, nun baita, nola desblokatzen alda egoera hori? Justuki hori da galera, <laughs> gaur egun hori da, guk hortan sinesten edo segitzen gure lantzen, egia da pausoak... Eh, hori e, berrean gerinek ez dugu erraiten gaur egun bake prozesu bat planteatua dela, hori egia da. Oroko gean erren nahi dut, edo integraltasunean bainan, eh, hori e, aktore guztiak ez dira uno engaiatuak bainan ala ere, egiten ala, badira aukerak, pausoak eramaiten direla bederen alde batetik, eta hola horrek gero eta aukera gehiago emanen dituela, eh, egiazko bake prozesu baten planteatzeko. Orduan, uh, guk istin esten dugu gero eta jendeago, eh, bakatu, gero eta jende gehiago uh, mobilizatzen eta erakusten badera bolontate bat eta bera, badera behar bat uh, bake prozesu horren eramaiteko eta badela gero eta gehiago proposamen gehiago uh, bake prozesu horren eramaiteko eta estatuek ezingo dute momentu batez segitzen ukatzen. Mm eta ordan eh, guk hortan sinesten dugu gero eta pausu gehiago eta hortarako petsatzu larun batean bat jende nahi duzuela baionako karriketan <laughs> bai noski <laughs> bai guk espero dugu uh, um, izan diren gaur egun arte izan diren pausu guzia horiek be argian eh, emaitea uh, mobilizazio zabal eta initz baten uh, irudia erakustea e, zen pentsatzen dugu badela, eta orduan eh, nahi ginoke hori eh, erakutsi. Eta mm, ikus, erakusteko badera bala, gizarte zibilak ezin duela gehiago errepresio hori jasan, eta bake prozesu baten beharra dela hemengo urteetan izan den gatazkaren konpontzeko integralki. Mm -hmm. uh, eh, sustengoa badu, edanik manifestaldiak, eh, lortzen dituzue, eh, diputatu edo jende ezagunen uh, eh, sustengoak, lan hori segitzen da, eh, larumat arte iraunen du? Bai, bai, bai, egia daukan ditugula, atxikimendu hainitzak, uh, eta bai, bai politikoak, bai alderdekoak, autetxiak, bai eragile sozialak, eta ikusten alginuen egunero, dinamika bazela egunero, uh, talde batek erakusten baitzuen bere atxikimendua, bere agidiak egiten baitzituen, bere aportazioak, uh, bai abokatu eh, talde batek, bai sindikatuek, eta, bon, eh, horrek uh, ala ere uh, bultzatzen du, eta, bon, esperantza maiten du ere. Ara behaz, bat atxaldean izanen da. Atxaldiko laguntan, hundik partituko da manifestaldia? Euskal Dunen plazatik. Ara. Deia zabaltzen dugu, maiten ipe, bake bideak ala ere horretan ziko dugu foro bat antolatzeko azuela ekainan eta ez dela egin, baina giberatua da hori da? Bai, egia da, maleruski, bon, gomendioak eh, merezi zutela egia eh, gogo be, egitea eta ez da baidatzea. bon, Ejan bezala, mugimendu zibil bat gira, gure alekin eta hor ekainan ezin izan zauku, ezin izan dugu egin. Baina asmoa dugu eta prebitua da, sartzean, ez dugu hono daturik, baina uh, gogo eta hori segitzea, foru baten antolatzea eta beste arlo guztiak ere segitzea. Mhm. Eta betxatz dut, adi ah, egoitea ere galditen duzuela, jokin alde eta itor zubiaga ieslarian euroa ginduak, irailean aztertuak izanen baitira? Hori da, hori da. Hor biletua da, baina ez du eran nahi egia dinamika gelditzen dela. Ehm, eh, hor, eh, be, kainetik izan den pausutik, barko dugu eh, adiegon, mobilizatu eta pentsatu nola zer erantzun eman, diten halko diren Eh, olako jarrera errepresiboa eh, parean eta jokin, eh, bai, jokin eta hituen kasua ere landu badugu denbora uh, pixkat hor eta iak ere beharrik eta bon, barko dugu ere hor uh, albezain bat mobilizatu eta pentsatu gure erantzunari. Ongi da, mire esker maiten atiko ipegurekin egonik eta oitura dugun bezala galdekin dauzugu ere kantu baten autatzea, zoin izan da zure autua? Ebe nik hartatu dut, eh, bau pixka pertsonalki, eh? uh, eh, Ruper Ordorikak egin duen xari-xariren eh, bertsio, bere bertsioa. Bere ah, bertsioa. Poeta ah, txamaiten Ebe, entzun dezagun, mil esker ah, Mil esker. Ez dakitzen pasaiten dan azken aldi hontan jentia zidala tantzaiten sarritana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 Erratikoak antzien emititzen zuzenean paella jango zutela Eta piti eta sarri beren muturretan saltzan zeudela kontuatu gabiak Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sarri dio herriak txampainaz ospaturik. Zerbateko entzierroa, desentzierro hemen zerua du estaltzen. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, askatu. Σάρι, σάρι, σάρι, πίβαλο α. Σάρι, σάρι, σάρι, αγκά καλερά. Σάρι, σάρι, σάρι, σάρι, παφλέτα τη κρίστο ματσαλάβι. Σάρι, σάρι, σάρι, σάρι, πίβαλο α. Σάρι, σάρι, σάρι, ω πακαλερά. Σάρι, σάρι, σάρι, σάρι, παφλέτα τη vago kasu kasu. Uda. Vristez pasatuko baita. Etzazuela ahantz. Errobiko festivala. Uztailaren emezortzian, osteguna. Uztailaren emeretzian, ostirala. Eta uztailaren hugeian, ibiakoitza. Itxasun. Itxasun. xeetasunentzat errobiko festivala punto FR. Kasu, eh? Vristez! Bai, eh, ez dut musikaik gehiago normala da, Marianez? posible da, baina... Posible da, eh, Eh, <laughs> behar, ba, moztu dauzut kaska, baina, hala, eta na, nazioarteko eta tokiko prentsaren irakurketarekin bagoaz aintzina, eta Egipton gobernu berri bat osatua izan da, estatu kolpearen txalatzeko manifestaldiek segitzen dutelarik? Eta bai, e, zira gelditzen, e, beti ere Mohamed Morsi kanpo ezagia izan den lehen dakariaren sustengatzaileak elgarretaratzen, haratx eh, guziz manifestaldiak egiten dituzte, eta kalapitak biziki bortitzak izan dira, bere bereziki astelenetik asterteko gauerat uh, zazpi eriotze eta zauritu frango eh, gertatu eh, dira beraz liskarretan. Atzo alta, Egiptoko transizio gobernu berria osatua izan da eta orkestua. Ogoitama bost ministro dira, horietan hiru lehen ministro ordeak kopte konfesioko hiru presuna eta baita ere hiru emazte ezagutzen genituen jadanik eh, lehen dakaria eta lehen ministroa, Adri Mansur president da eta Asem Beblawi lehen ministro, eta lehen ministro orde egoiten da oposizioko figura eta bake Nobel sariduna den Mohamed El Baradei. Egiptoko gobernu berriak konstituzio berri bat onartarazi beharko du eta hauteskundeak antolatu beharko ditu 2008 urte astapeneko. Anaia musulmanoek, janai eh, baitu eh, kanporatu lehen dakariaren alderdi islamistakoek, ez dute ezagutu nahi gobernu berria lehen ministroak gobernuan sartzea proposatu zien, baina bitan errefusatu dute, beraz orain otentxioak espero dira ondoko egunetan. Britaniar deputatuek onartu dute barda ezkontza homoseksualaren aldeko lege proiektua. Eta eh, zaila izan da, ez da egisa izan, zeren eh, poderean den alderdi kontserbadorea ahas zatitua agertzen da gaiaz. Alta, homoseksualek diadanik badituzte uh, eskubideak, eskubidea askizabalak, bi, bikote heteroseksualen berdintxuak, adibidez, adoptatzeko eskubidea bazuten diadanik, baina simbolikoki beraz ezkontza lortu nahi zuten, egina da etapa bat bakarrik eskaz da, eta hau da, Elisabet erreginaren eh, izenpedura edo onespena, ondoko oren edo egunetan jinen dena, eta legea 2000 eta urte astapenean indarrean ezagiko da, eta Inglaterra Inglaterra ama bosgarren Europar erria bilakatzen da homosexualen arteko ezkontza baimentzen duena atik erraiten aldugu ere eh, Eskozian eta Ipar Irlandan ez dela aplikatzen bakoitzak eh, bere legislazioa baitu eta bukatzen aldugu egan ere Inglaterra bea dagola pixka bat urduri dira denak Kate eh, Williamen emazteak hau baitu Neska Alamutiko parioak zabalduak dira bea dira eta alimaleko itekoa dute uh, print Zer edo printzesa tipia sortuko delarik? Ze dugu printzesa arranguraka. Frantses estatuan norbegiak bat agastatua izan da atzo. Korrez eskualdean atentadu terrorista bat prestatzen ari omentzen. Bak bierknez neonazia bezala presentatua da eta norbegian doela bi urte irorgoita amazazpi presuna hil zituen Andres Breviken susten gatzaile bezala ekartzen du Frantses poliziak. Ogoita bat urteko presondegi zigora betea zuen norbegian, era hilketa bat Frantziarat din haintzin. Eta bere emaz berria, frantsesa ere, arrastatu zuten atzo, armak atseman dituzte beren etxean, frantxes poliziak uste du, brevnikek bezalako tiroketa bat prestatzen ari zirela. Eta tokiko prentsantze askak parisen ukan itzordua ere aipatua da, Bai, denek aipatzen dute, zuduestek salbu, uh, eta denek aipatzen dute ere, Ibon Fernandez iradiren kontrako euroaginduak onartuak izan direla atzo, JPB kaspimarratzen duenez, Frantziak onartu du, larriki eriden preso baten espainiaratzea, esklerozis eritasunaren forma larri bat baduela eh, Ibon Fernandez iradik horretarazten aldugu. Gara egunkarian, Josu Urrutiko etxea eta komilitantearen sekatzenari direla, frantses eta espainioen polizia, berriak, atzo bere bizilaguna bezala presentatua den Andre bat arrastatu zuten ari eskualdean, pentsatuz Josu Urrutiko etxea harekin zela, baina Andre hori libratu dute bakarrik zela ikusi onduan. Josu Urrutiko etxea eta erakundearen negoziatzaile bezala aurkeztua da. Azkenik, Zuduesten atun arrantzari interesatu dira gaur, sasoina bete-betean delarik, arrantzalek kotak errespetatu behar dituzte, eunta amabi atuna, atun gehienik eh, ahantzatu behar dute, eta egun guziz kontrola zorrotzak jasaiten dituztela dio artikuluak. Ostegunean, hauzia antzerkia, pantzu irigajaiak idatzirik eta jostakin taldeak emanik. Ondotik, pintxo gaua, mindegia gela. Ostiralean zikiroa olako taldeak animaturik. Larun batean, bostetan aurren jokoak egiko pasan, ondotik talo xingar eta behatzietatik goiti kontzertuak. Arnaz, Urmurau, EHS Sukarra, Bantzaldia, Patxamamarekin. Igandean, amarrak tegitan, mesan agusia, ganistarrak likarekin. Ondotik, zintzuk guztitzea, makiako plazan. Atxaldean, lauak eta erditan, pilota partida, frantziako txapelketako laurden finala. Ondotik tasingar eta zazpietan berriko antzaldia. Eta ongi bukatzeko, astelenean, erritaren eguna! Beraz, zazoztelenak, makiako pestetara! Zer duzu? San Fermineko bestak bukatuak dira! Baina etzitela hola ezagi, san esnasuko bestak dira. Uztailaren ogoi eta ogoita batean esnasuko bestak. Ibiakoitz itzaratxean, zikiro jatea menta ostatuan, ondotik dantzaldia ezberak taldearekin. Igandean, amarrak iterditan, meza nausia aldudiko klikarekin. Atzaldean, nesken desafio. Klika, baleako neskak eta esnasu. Ondotik, Afaria Zen Silvest ostatuan. Ondotik, Dantzan hariko gira Jose Angelekin. Nahi baduzue, aidea hartu, giro honean, ginez nasura, elduden asteburuan. entzuten eh, ginuela Mikel Laboaren eh, kantu humekin egun guzian atxikiko dugu orai kantu hori. Aire hau eh? baia modio domestikoa izineko diskatik atera dugun kantia eta gure goiz berri saioak segitzen duela ere oartaratziko dugu horren erdi bat elgarrekin iragaiteko berri saila segituko dugu orai um, bai, Bernadetekin ondotik aroaz aipamena egin eta eh, hitz berri baten ezagutza aian dezok eta e, pei, peiak itza zer den ejanen dauku peiak Ara, ez ideiarik? Bate. Ebe, gurekin egon behaz, bo, ez duzu autuik dena den. Jonantzaren kasuaren estea, edo dosiaren estea, erabaki duela epaileak ere, reportaia proposatuko dauku intza argietak. Hori beraz, elduden oren erdian, bainan segidan berri sain nagusia dugu. Zortziak eta erdia euskali Eta Bernadette Argea, sehaskak bere galdea Pariseko ministeritzara tere mandu atzo. Kolektibitateek imersio ereduan diren eskola eraikitzeak diruz laguntzeko lege bat behar dela galdegiten du sehaskak. Sehaska entzuna izan dela uste du orai urgunago joiteko lan egin beharko da. Bizkaiko Fever enpresako langileak iparaldera ino eh, ziren atzo, salatzerat, beren nagusiek ezagina idesteeten baldintzak, frantxez sozietatea da, langileek bizkaiko baldintzak nahi dituzte, ez espanyol estadokoak bostilabete greban direla. Baionan gaztetxe bat ukeiteko, gazteak egun eriko etxearekin bilduko dira, agaposturik ez beren galdeari egoitza bat okupatu zuten ibiakoitzean, eta hitzordu hori ardietxi zuten. Bere ez dute jaus dietxi, bainan entzunak izan direla, sendimendu horrekin atera dira sehaskako ordezkariak Pariseko biltzaretik atzo, Lanean segitu beharko da oraino, barne, hezkuntza eta kulturaren ministeritzako ordezkariekin bildu dira, jantziren ere Silviana Lokolet, Kapdeviel, George Labaze eta Frederik Espainiak autetxiak, Eskolim Federazioko ordezkaria ere. Galde nagusia lege kuadro bat murgiltze sistimaren izan da, eraikitze proietoek diru publikoa ardiesteko gizan kolektibitateetarik. Lehen biltzare bat izan da beraz, nola pasatu zen Paskalindo Seaskako presidenta. Bon, me, beti gazi gozoa, eh, hola zehazen gira, beti holako bilkuretaik, nola eta piskapitxia zen, eh, bagin nintuen eh, <clears throat> gure parean hautetxiak eh, lehenik, eh, bidipuzatu eta fixenatari, jena eh, eta Silvian Alo eh, eta Koletzka Bevier, eta bezaldetik eta Frederik Espainiak eta Jola Bazderi Oksiden. Bestalde bazen Bretainatik etorria Pol Molak eta eh, gainera bazen ARS-eko izkuntz lendakaria den Claude, eta David Groklod, eta beraz uh, seiak sei autetxi, eta gero iru ministeritzatik ziren aholkulariak, uh, bombe, pixka bat eh, guk esplikatu dugu zer zen arazoa, endaiatik abiatuz, eh, sehaskaren sortzetik abiatuz, eta gaur egun eh, dugun arazoa legearen beharra, eta gero bertzaldetik be, heiek errandigute pixka bat zer zen legiaren muga, nola azpait pilota utziz haute txier erganez legea alatu behar zela, behaz hor bazen alako joko bitxi bat, beti hola dira lehen bilkurak, eta balakiko bederen denek entzun dutela, eta hemen digoiti, proposamenak atzera berko dira hortik, eta ea Eta sartzean behiz bilduko direla hortan egon dira. Ibon Fernandez iradi Euskal Presoaren kontrako bi euro aginduak onartu ditu atzo paueko auzitegiak, baina bakarrik bere kondena betea ukanen duelarik frantses estadoan. Hoita amar urte presondegitarat kondenatua izana da, mementoan lan emezanen da. Jokin aranalde eta aitor zubilaga bi eslarien kasuan judiek informazione gehiago galdegin dute eta hamar eguneko EPA eman diete Espainiako hauzitegie horien helarazteko hauzia gero pauen izanen da buruilaren hamarrean. Eunta berrogoita behatzigaren greba eguna, bizkaitik iparalderat zabaldu dute protesta feber enpresako langileek, otoetako pieza eta puskak saltzen ditu enpresahunek, iparaldeko ELA eta CFDT sindikatarekin, tarnose eta angeluko feber saltegietarat joan dira, bizkaiko langileak izanik ere, feber enpresaren kapital gehiena, frantziar estatua, estadoko egiturarena da eta hortako etorri dira ipar eskualegirat, elako Mikel Etxebarriak FEVER enpresako langileen egoera espikatu dauku. Langile hauek eh, prekarizazioa eh, pairatu izan dute eh, Bizkaiko FEVER zentroetan eta hauek legalki hitzarmena Bizkaikoa zuten. Hala ere, enpresak, eh, FEBER multinazional honek, Kapital Frantzizan multinazional honek, erabaki zuen unilateralki, estatuko grandes almazenez eh, itzarmenera pasatzea. Hainbat epaiketa egon dira eta epaileek beti guri arrazo eman diguten arren, enpresak eh, berriro ere ez du nahi eh, bizkaiko itzarmena aplikatu. Zentzu horretan eta jakinik ba, Espainiko gobernuak, Rajoyren gobernuak ba, erreforma laboral bat egin duela, non eh, hitzarmenak eh, deusetzen ditun, hitzarmen provintzialet deusetzen dituen, guk erabaki genuen urtea zeeran eh, mobilizazetara juteko, zertarako, ba, bizkaiko eh, feber zentruak bertoko hitzarmena negozatzeko, baldintza duinekin eta eta garantiekin bilindatzeko. Zer gertatu da, ba, urtean aurkitu dugunen, Enpresa, hau da Feber, ba, guztiz eh, blokeatzen ari da negoziazioa, ez duten nahi sekula ere gurekin e, jarri izan nahi, eta ez hori bakarrik. Kaleratzeak egon dira, behin behineko langileen kaleratzeak, baita ere e, eh, indefinidoak ero diren e, grabalerien kaleratzeak, grebaz dutenak egiten zaritzen dituzte eta greba egiten dituztenak e, zigortu. Bost hilabete untan greban dira langile horiek eta segitzeko xedea ere dutela jakin arazi dute. Baionako prudometako hausitegiaren erabakia ez da langileen alde joan angeluko karrofureko nagusier arrazoin eman die atzo. Langileen kontrako erabakia beraz hartu dute juiek, lau saltzaileek hausitan eman azuten karrofur haien lantxaria etziela osoki pagatzen. Zehazki hilabete guziz berreun bat euro galtzen zutela, bainan juiek trenkatu salatu dute Carrefoureko nagusiek behar zutena pagatzen zutela, hauzia apilian iragantzen, atzo emanda erabakia, jamatxe behi langilen abokatak erabakiari dei eginen diotela jakinarazidu. du. Baionak gaztetxe bat behar du lema hori zeraman pegatina iranjarekin agertu ziren atzo Baionako gazte asambladakoak larun batean Pasteur plazan den lehengo hauzitegia okupatu zuten gaztetxearen galdea ezagutazteko hain urte bat eterdiz herriko etxearekin elgarrizketetan eh, arizan ondutik egoera blokatuazela errandute eta horregatik egin zute dutela hori. Larun bateko egunaren eh, balorazio ona egin dute, gazte asambladakoek, antolatu zuten eh, ekimenaren eh, ekimenera jendea agertu zen, eta erriko etxearekin akordio batetarat heldu ziren, ieltsu ostolaza baionako gazte asanbladakoa. Erriko etxearekin eh, asginen hartu emanetan ahatsa alde aldera, eta beraz E, akordio batera iristea lortu dugu, eta beraz simpleki e, erabaki dugu akordio batera iristean e, lokala ustea. Zer da akordioa eta norekin ukan duzu. Hori ere dugu, ez lan aixo sobera zabaldu, beraz ez dugu, ez dugu eganen norekin ez dugun, ez eta zer diren akordioaren zehaztasunak. Elburu bat zen okupatzez, erakusta erriko zertak, zertarako gai ginen. Eta noski, ez, hori ez bada aldatzen, ez gu datuko berriz hasten eh, okupatzen eh, eta ekintza ezberdinak eramaten. Paionako gazte asambladak goizuntan du itzordua herriko etxearekin. Iruñako txupinazoan gertatu patasken ondotik atzo bost gazte agastatuak izan dira, akusatuak dira desordena publikoa ezartzeaz. Pilotan, Olaizola Bigarrena, Martinez de Irujo, Xala, pilota zaleek untsa ezagutzen dituzten izen hauek, miagitzeko plaza berri ezkerparetan izanen dira agorilean. Lehen aldikotz miarrikotzeko herriko etxeak antolaturik, lehiak eta handi bat proposatua izanen da, agorilaren hamairu amasei eta emezorzian, hiru eguneko lehiak eta bifinalerdi eta finalarekin, sartzeak amabost eta behogoi euroen artean izanen dira. Uztailaren hogoita hamekan presentatuko dute avironeko jubilari taldea eta arduradunak baionako jandoze zelaian eginen da aurkezpena segitzaleen aitzinean. Baionesek lehen partida jokatuko dute agogilaren bian Stade Franzeren kontra hori baionan rugbitur lehiaketakoa izanen da. Gero xapelketa agogilaren hamazazpian hasiko dute baionesek oionaks et recebitus. Hitzordu bat gaur azpagnen, istuitze eta kulturel karteak antolaturik filma eta mintzaldi, prehistoriako Magdalena Garaias izanen da filma bat, eta gero segidan mintzaldia, Diego Garate Bilboko arkeologia erakustokikoarekin, eta istuitze eta otsozelaiko harpeetako miatzeetan parte hartzen duenarekin, gaualdia behatzion taigoiti azpagneko haritz bahnen. Gure saila juntan bururatzen da, eta orai goiz begiren azken partea zurekin, eh, Pantxika. Bai, eh, plazerez, eh, Bernadette Sarri hartio, behatzi honetan eh, zurekin itzuriko gira aktualitatearen aipatzeko eta goi minutak elgarrekin iraganen ditugu jokoetan, jokoetan hariko gira. Itzalean saioan prestatzen ari daukuna egenen dauko ere eh, Katialin indaburuk eta lehenago Jon Antzaren kasua artxibatzea erabaki baitu Tuluzeko epaileak informazio hortaz beraz bere reportaia proposatuko dauku intzahietak antzaren familiaren, uh, familiaren abokatarekin mintzatu eh, baita. Eta segidan aroaz dugu pondua egiten, eh, Marianez, eta nolakoa izanen da, gaurko iguna hastezkena? Ba, betire, orzantzaire eta euri gutxi badakit batzu ez direla dos izanen, baina nitz euri ukandogula, baina orai bestaldehtirat ari da, aro aldehtika ari da, idohte bat bezala, luja idortua da eta luja koska bistan da egia gaiteko, baina euri guti heldu da, beraz eh, jadanik eh, aratsalde juntako orzantzaire izain dela diote, iduzkia, izain du goiz guzian atxaldean lano beltz batzu sartuko dira, temperaturak oita sei gradu ingurukoak gorenak, eh, bia gosteguna goizarekin aro goxua, oita iru temperatura, atxaldeko hor tokika, orzantzka raska bortitzak, eta euri zonbaitzu, sohtaz zonbaitzu, baina ez da deus gaistorik eh, ortaik aterako iduriz, euri guti, ostiralean ere, orzantza aire, lano beltz frango, iduzki hori zain da, temperaturak eh, gora, goita amak gradu ingurukoak, baina euririk ez onokoan seurik. Aste, buruaz tendentzia bat emaiten dute edo... Gibon, hor gisa bera, ez ez ez, eh, biako itza, beti hor zantzaire, hor lano batzu hori zain dira, baina ez dira lehertuko lano horiek, eta gero, igandea, eta igandetik goiti, aste guziak asik, aro biziki, edeja, ala zer dioten, aro ikertzalek. Mire esker, Marianez. Arisu, lapurdiko jakiegile eta Arisu, lapurdiko jakiegile eta banatzailea sasoiko produktu freskoekin lan egiten dute. Informazio gehiago www.suari.fr webunean edo ta 0 bost, bost behatzi, bibi, lau bat, irubi zenbakian. Belaun, tokiko bizi ekonomiko eta soziala garatzen duten laborari ez lehen kooperatifa transparentzia osoan ekoiztua, tokian berean moztu eta transformatua, kontserbatzaile eta gehigarrilik gabe. Aldudeko Belaun Kooperatifan, Kintuako Eskual Xerria, Manez Burubeltz eta AH Sanoekin ekoiztu Xingarra, Xerriaragi Freskoa, Sasoinean AH Kita Asurkia eta Idokiden ekoizpenak. Belaun saltegia idekia alduden egunguziz, igandetan txalbu, Gori igandetan txalbu, errekagorri ofizial gunean belaun etxe ekoizpenak. Uda da, Euskal Irratietan. Eta uda eh, hitz eh, berriak edo hitz xarrak eh, gogorat ekartzen dizkigu berriz aiande zokarrozek egun bat hitz bat aipaldiarekin entzun dezagun gaurkoa. Neskak eta potikua. Lohikuntia. Indian, jakintza. Egun bat, hitz bat. Peiak. Hitzoi eh, uh, galduita. Hitzorek eran ahidu arestak edo freinak. Botua baten peiak. Eta peiak horada leheneko hitz bata orgetan ezarten zen zur pesa batetaik. Orga bat eledin eh, paete batetan uh, behea buz abiat, manibela batekilan zur pesaba txiten zen orgaen erotaen kuntre eta hoizen peia. Eta geostik eh, eraiten da eta untsa da jole eraitia frenientako edo arrestentako peiak. Egun bat, hitz bat, Arapeia edo ahastak ah, egun guziz ikasten dugu, eh? de zoka josekin, aipaldi edo kronikatio, unekin eta eskertzen dugu biztandena. Beatziak laurden guti, goiz behin beh, laurden bat elgarrekin iragaiteko oraino, jokoetan hariko girela badakizue, boskuti hirian hasiko gira eta eh, gaurkoa aktualitateari lotua izanen, lotuak izanen dira galderak. Eta bestalde, itzalean saioa prestatzen ari da dira gure lankide den kaitalin indaburu jinen zauku, main eh, inguruntarat untarat, esplikatzerat zer proposatzen daukun eta erreportai bat ere hentzun gai eh, ba, jonantza uh, jonantzaren kasua hestea erabaki baitu Tuluzeko edo Tolosako epaileak afera hortaz mintzatu da inzari eta abokatarekin, familiaren abokatarekin, setasunak emanen dizkigu. Musika zatinio bat ekin segitzen dugu artean Gitar eh, doinu alegerak. Eh, uda da, da, eta ego ameriketarat, kasik eh, horrein dugu Argentinako pampetan girela Oscar Miranda ginuen gitar joile zamatuarekin. Eta Euskal Herri itzuliko gira orai afera serios baten aipatzeko, eh? Jon Antzaren kasua, artxibatzea, edo inkesta hortan gelditzea erabaki du Tuluzeko epaileak, Tolosako epaileak 2008ko apilaren mezortzian desagertu zen Jonantza eta erakundeeko militantea hiru urteko instrukzioaren ondotik eh, gertatu zena argitu gabe gelditzen da beraz antzaren familiak elegitea ezagidio erabakiari intzahieta Hiru urteko instrukzioaren ondotik bai epaileak kasua artxibatzea erabaki du. Joan den otsailean eskatu zuen prokuradoreak afera estea eta epaileak hala egin du, antza bere eritasunaren ondorioz hiltzela adierazi zuen prokuradoreak eta epaileak tesi horrekin bat egin du. Oroit 2009ko apirilaren 18an desagertu zela antza Baionatik Oksitaniako Tolosara etako ustezko kideekin hitzordu batera zioala. Apirilaren 30ean Tolosako hirigunean konorterik gabe atxemana izan zen, eta Purpaneko ospitalean sartu zuten. 2008ko maiatzaren amaikan hiltzen nortzen ezagutua izan gabe. Antzaren familiak bere desagerpena salatu zuen 2008ko maiatzaren bostean. 2008ko martxoaren amaikan, tolo sanzen gorpua ezagutua izan zen, amarri labetez egontzen beraz antza identifikatu gabe. Maritxu Poliz Bazurko, jonantzaren abokatuari galdegin diogu berria nola hartu duen nola hartu dugu ba sorpresarik gabe, siur, baina ez dukentzen sorpresarik ez izatea decepzioa handiarekin hartu dugula, e, familia den partetik nina, xarrea ere, eta baina bo, segituko dugu, segituko dugu aurrera, errekurtsoa sartu dugu, erabakirren kontra, beraz orain itxoiten dugu tuguzeko deikortearen audientzia, horra zertuko baita gure errekurtsoa eta gero aurrera egiteko asmoa dugu beste, beste batzuetan, e, izan e, Europan e, sartzeko errekurtso bat, hori azertu beharko dugu, hori guzia bukatu eta, eta baita ere nola ez, e, Estatu frantziari indemnizazioa eskatuz e, izan diren e, du guzti horientzat e, egin ba, amarila betez Ionen uh, gorputza turuzeko mordan izan dela inungo identifikaziorik gabe. Nola justifikatzen uh, eh, aldute preseski, hainbeste denboraz eh, eta izan diren itzalgune guziekin uh, kasua hola artxibatzea? Ba, azkenean, esana zaiguna da ba, maleruski hola gertatu da, eh, akumulazioak dira, baina zer nahi duzue hola da, eh, ez da ez da olak ez pasatu da, punto. Beraz, onartu behar dugu azken finean, ba, e, bilatu dutela, e, ez dutela aurkitu, eta beste gabe. Besterik mhm. gabe. Hori da erantzuna, eta e, familia erantzun horrekin... E, lasaitu behar da. Arazoa da guk eh, hainbat eh, eskaera bideratu genituen, eta eskaera horien helburua zen hainbat jende eh, entzuna izan dadin, eta galdera batzuk pausatua izan daite zen, argitzeko zagaitik gauzako gela izan, pasa diren, jakin behar da guk bideratu ditugun eh, hainbat eskaera ez ezko erantzuna jasu dutela, beraz ez izan dugu eh, jende hori galetu, e, eh, guk galetu nahi ginena, eta beste batzueri baiezkoa emana izan da, mea epaileak ukatu digu guri abokatuei presente izatea. Beraz, azken finan guk eskaera bideratua, baina e, beraz bakiniturako galdera batzuk, galdera zehatzak, baina epaileak bakerrik e, jende hori entzunai izan du, eta beraz berak pausatu ditu bere galderak, baina ez zirenak gureak, zeren ez izan aukeradik, e, gure galderak bideratzea. Mm. Ez azken finean guk sensazioa dugu instrukzioa ez dela egina izan e, egin behar zen bezala, eta ez dena ez dela indar guzia egin e, gauzak argitzeko. Hala ere, adierazi duzunaren arabera, ate guziak oraindik ez dira etxeak, besteak beste, eh, beraz, elegitea aurkeztu duzue. Egia da, atribuziak ez dira itxea, mea da, eta hori denak e, ulertzen aldute, ur janeko denbora asko pasatu da, beraz eh, guk eskatzen genituen e, eh, galezketak eta horiek guziak janeko denbora dela medio ba, garantzia edo kalitatea hobe esan da galtzen zuten, beraz denbora aurrera joten den einean, egia da, e, ilusurik ez dugu gehiagi, gogoa bai urru nago joatea zen ez dugu nahi utzi horrela e, jonen eriotza, baina jakin behar dugu e, baita ere, e, bazken ba, finean e, denbora gure kontra jotzen dula, eta hori familia konsiente da, esan egut, segidan egin behar ziren gauza horiek, segidan e, jende horri galetu behar zen, eta hori guzia ez da egina izan. Eta azken uh, bidea beraz uh, Europako aritzateke? Hori da instrukzioaren inguruko bidea, bo gero bada desberdinara, gero bada beraz erresponsabilitate horren e, bilatzea. Mhm. Hori beste bide bada ez da berdina, eh? juridiko kiez da gauza bera, beraz ez desberdinak dira. E, den aldugun guzia egingo dugu ez dugu hortan utziko eta barakigu indike eh, urte zonbaitzu borrakatu beharko dugula. Mm -hmm. Bemaritxu mil esker, dut ondoko egunetan ere ukanen dugula berri gehiago. Hori da, esker. Jonantzaren familiak, abokatuek eta tolosako giza eskubideen ligako kideek prentxaurreko bat eskainiko dute asteazken untan Oksitaniako tolosan. Ara, gaur beraz emanen dutela prentsa agiri edo prentxaurreko hori. Itzordu bat, itzordu bat berbalenik eta gero itzaleanen aipamena. Donapauleko pestak Aldaka gaztetxearekin Juhuhu Oientza Dona paleun, pesta euskaldun. Ostiralean, ustailaren emeretzean, xerri merkatuan. Amikuseko ikastuaren afariaren ondotik, konzertua. Oske! Bitati goiti aldaka gaztetxean. Gaddafiz Brothers eta Raperos de Emaus. Igandean, xerri merkatuan. Bertso Baskaria. Shumai Murua, Jamuntxo Christi, Batiz Kruzpeir. Juhuhu! izenak eman 06, ogoita mairu, largoita lau, irugoita sei, largoita boft. Ez egon tuntulin, arrakaradin! Juhuhu! Eta besta musikarekin, besta dugu ere oraia? Itzaleanen, eh? zebesta mota prestatzen daukuzu katiarin egunon. Eh? <laughs> egunon, pentsika egunon. Besta baita egunon, egun guzi zurekin. Eh? Ba, pentsa. Eja zu, zu. Bon, ordean pesta be prezeski festivala ipatuko dugu, to? Eta, <laughs> eta, zerten nuen. Bi zu, pentsika, bauzu su, rona. Eru biko festivala ipatuko dugu, eta Jean-Christian Galtxeta buru, jinen zauko prezeski, horren aipatzera. Gauzai der frango badirela, gomita luzotua izanen da entzule guziai eta urrentzat, denentzat bada ikusteko, beraz, festival eder hortan eta bestalde. Haurak aipatuko ditugu, hor, ipareko, ipareko iparaldeko eh, familia batzuen aurrak, jauste maitira, urtero eh, euskal egirat, familia batzuek errezibitzen dituzte, Eta bitina obilo etxerrian ere, aterpetzen eh, dituzte aurrak eh, badu aspaldi orai, eta be, eh, bitinako obilo etxerriko etxekandereak entzunen ditugu preseski, horren aipatzen beren esperientzia eta aurra ere entzunen dugu preseski aurten etortzen dena. Gure kronika gaur ipuña, ipuñaren aldi izanen da, eta beste gomita frango ere luzatiak izanen dia. Ez du daik, xarri hartio, hame iti. Eta jokoetan argiten gu segidan, ara, aipatu dautzu eta aktualitateari lotua izanen dela gaurko jokoen tartea eta telefona zenbakia notatu. Zero bos, bos behatzio eta mazazpi amalau ameka, una uh, lehen galderak. Baionako pestak urbiltzen ari dira, haste bat temburian eh, hasiko dira eta nahi nuke diakin, norko botako duen, ez, eh, den bezala, eh, Baionako erriko etxeko balkoinetik, aurtengo bertsua. Zero bos bos behatzioi eta mazazpia malau ameka. Euskal Herriko xoko bat txekatzen dugu, soi hartzeko kapera, nunden, erten, ba, erten aldauta zue. Eta zuen izenako katuko dut sari hauen artean, bada, T-shirta bat ene baionako lehen pestak, edo bodi bat ere izaiten alda urrentzat, polita izaiten aldena ene baionako lehen pestak, beraz pitrepocket.com enpresa berriak proposatzen duena, eh, zosketa bat badugu ere la, lavernan edo arpidean, bisita berezi baten egiteko lo hanpei kalker deitu bisita, ustailaren ogoita lauean izanen da. Beo Grenoble, ustailaren ogoita seian partida, txaldeko zazpiontan eta txartelak izanen di ditugu ere irabazteko. Beraz, eh, telefonoari da, entzule bat gurekin, egun hona? Egun hona. Jan. Ba. Untsa zirea, Jan. Untsa nizu. Ba. Untsa. Zoinen dako deitzen duzu? Ni, sojartzako kapera. Sojartzako, eh, pentsatzen du dara banunden hori? Ba, ba, uharte, uharte gainean. Eta bai, zure txetik ezainu guna? Eh, Ostagoak abliare, ba. Hara, bai hori da. Ebe untxa da, uh, zer xari nahi zinuke? Zer da, Baduzu t-shirta bat ene baionako lehen pestak aurrentzat, mm. bada laverna edo eh, arpidia, arpearen bisita berezi bat ustailaren ogoita lauean, beho bai. Grenoble partidaren zatsartelak, mm. A Atletik eta Niza arteko zango baloi partida bat. eta Ata biez bat koroaren kantaldia jangoitzen. Ez, ez, Zosketa ah, Denak zosketa dira? Ah, ah denak zosketa dira. Bon. Ba. Ez arrezu kantaldian zosketa ordean. Kantaldiaren zat, ordean, kantaldia, kantaldia. Hemen untxa da, mile, mile Jan. Ara, joan zaiku, Jan. Eh, beste entzule bat egunon. Ez? A, ah, jo, beraren dako zen ah, zeu joan baita. Eta utzi du orduan, ados. Hori da. Gelditzen da galdera, hau eh, baionako pesta heldu den aste azkenean, aste bat barne abiatuko dira, nork botako du, bertsoa baionako erriko etxeko balkoinetik, oidura da, bertso bat euskaraz egiten dela da beti, nok eginen du aurtengoa, nok botako du aurtengoa. Beste galdera bat ere, Euskararen erakunde publikoak ziurtagiria eman die Euskaraz ikasi duten ikasleeri, basoa edo BEPA ere Euskaraz batzuek ikasi baitute, eh, ez bakarrik ikastolakoak, sailele bidunekoak ere badira, beraz, eh, ziurtagiria eskuratu dute, zonbat ikaslek, iru proposamen zaila baita, eunta irorgoita sei, eunta irorgoita zazpi, ala eunta irorgoita sortzi ikaslek. Are deitu zero bos-bos behatzioita mazazpi, amalau, amekarat zuen proposamenen egiteko. Telefona hisirik dugu, <laughs> eh? Bertsolaria ez baitakite jendak. E, eh, eh, alta, astelen eh, zabaldu dugun uh, oh, bai, informazioa ba, da. De denetan haipu da. E, denetan haipu da. Ara, memento azkarra da, Biziki xilaban eta biziki ezaguna den bai. bertsolaria dugu bere izen txipia isarekin esten da? Ze behar du gehiago egan? Be, pitsik ez, bakizu zerten horia baita. <laughs> hortan utzi beharko dugu. Eta bihar Euskararen erakunde publikoa zariko gira, unek diru banaketaz eh, prentsaurrekoa emanen baitu atxalde untan, diru partimena nola eginen den, beaz gure eh, gomitak zehaztuko dauku bihar, eh, untsalaz frantxo maitia izanen da. Ara, behatziak ditugu orai, nik hortan agortzen zaituztet, lekukoa Bernadette Argaini berrien laburpenaren zat. Egun honen zuleak, Ibon Fernandez iradi Euskal Presoaren kontrako bi euroaginduak onartuak izan dira atzo pauen, baina bakarrik bere kondena bete aukanen duelarik frantxez estadoan. Atik Jokin Aranalde eta Aitor Zubilaga bi eslarien kasuan hor judek informazione gehiago galdegin dute eta hamar egun barne Espainiako auzitegiek behar dituzte berri horiek helarazi gero hauzia buruilaren hamareko finkatu dute judek. Seaskaren eskaerak entzunak eh, Parisen lanean segitu behar eh, Seaskako ordezkariak eh, bildu dira barne hezkuntza eta kultura ministeritzako ordezkariekin, hantziren ere eh, eskualeriko parlamentariak, eskaera nagusia lege kuadro bat murgiltze sistimaren zat eh, izan da, eraikitze proietoek diru publikoa ardiesteko gisan, eta hori ez bakarrik ikastolen zat, baina beraz murgiltze sistiman diren eskola guzien zat, lehen biltzare hori iragana, orai laneana izan beharko da, eta sartzean berriz biltzare bat izanen dela erran dute. Bruselan egun erabakiko da Hego Euskal Herriko itxas untzi olek europatikukan laguntzak zuzenak diren ala ez edo itzuli beharko dituztenez. Hamala humila langilea japostuaren beha daude beren geroa beita jokoan goizundajean jakinen dute bimila bosta eta bimila hameka artean altxatu dirua behar balima dute itzuli aipatzen den bezala enpresa gaizki geldituko dira sailortako langilek, hainitz protesta egin dituzte aitzineko egunetan. Bizkaiko Föver eh, enpresako langileek ere protesta egin dute atzo, Tarnose eta Angeluko Föver saltegietan, eh, bada orai bost hilabete, kreba muga gabean direla Föver, otuetako pieza eta puskak saltzen dituen enpresak nahi behitezte eh, lan baldintza batzu ezagi, bortxaz, Bizkaiko lan konberioa nahi dute Eh, aplikatua izan dadin langileek, baina uh, zuzendaritzak Espainiak estadokoa nahi ezagi eta langileek borrokan segitzen dute. Baionako prudometako hauzitegiak eh, Angeluko Carrefoureko nagusier arrazoin eman die atzo eta lau saltzaileek hauzitan eh, eman azuten Carrefour lan saria etzietela osoki pagatzen nagusiek eranez, eh, bainan judiek trenkatu dute beraz nagusien alde eta eran behar zutena pagatua zela langileer hauzia apilian iragantzen eta eta erabakia orai langileek dei egiteko xedea dute. Eusko monetak aitzina segitzen du bostilabeteren buruan lehen bilana egin dute eta kontent dira. Eunta hiruetan ogoita amabi mila euro Eusko, Euskoetarat aldatuak izan baitira. Euskoak eskuratzeko mementuan, elkarte bat izendatu behar da onuradun eta euroetarik euskoetarat aldatzean euneko hirua elkarte horrentzat izanen da. Hala, beraz, bost hilabeteren buruan, bost mila eunta irotenoita ameka eusko banatuak izan dira hogoita hiru elkarteen artean, e, bizi mugimenduak bost eusko baino gehiago kan ditu, eunta behogoita lau kidek beren izena eman baitute. Aekak hiru ehun eta hiruetan ogoi Eusko sehaskak lau ehun surf jaidegek latonoita hameka eta Euskal Igati hauek latonoita hamabi Euskal monetako Mendi Esteban. Eh, Gauk egun horotarat eh, egun eta irurogoita amak eh, mila euro aldatuak izan dira euskotan. odan horrek egin du, sortu du, guti gora bera, edo ze aski eganen dut ere. Bost mila egun eta irurogoita ameka euskoko emaitza bat, e, banatzen alditugunak eh, elkarteeri, e, eh, euneko iru sistema horren bitartez. Dan, kidetzen delarik, erabiltzaile guziak e, e, euskoen e, erabiltzaiko, e, guziek behar, dute kidetzu. Kidetzen direlarik, el, elkarte baten izena emaiten dute, izendatzen dute, eta gero aldatzen dutelarik e, sosa, gehi euneko irua joiten da haiek izendatutako elkarteari janai dut, eh, nik izendatu badut dut eh, elkarte bat, izendatu dut, <laughs> euneko irua duiten da nire elkarteari. Aldatzen ditut eun eh, euro, ukaiten ditut eun eusko, nik ez dut erosteko podererik galtzen, baina badakit euskal monetak gehi euneko irua emanen didetuela orduan nire elkarteari. Eta pilota nola izola bigarrena Martinez de Irujo, xala pilota zaleek untsa ezagutzen eh, dituzten eh, izenak, miarritzen izanen dira helduden hilabetean, lehen aldikotz miarritzeko erriko etxeak eh, antolatzen du lehiak eta haundi bat, agorilaren amairu amasei eta hemezorzian, jiru eguna, egunez, fi, bifinalerdi eta finala, eskerparetako profesional jober Zerenekin, beraz miahitzeko plaza berrin eta lekiak ondoko egunetan salgai emanen dituzte hama bost eta behogoi euroen artean. Gure behiak hauek ginituela ondokoak goizeko hameko honetan sarri arte. ube bikoitza hiru aldiz, puntu irulegiko irratia, puntu com. Goazten, haintzina, irulegiko igatian, ba, zonbait berriketari lehenik entzunen eh, ditugunak, pa, eta pagolatik hasiko gira, gero garaziko zonbait berri, eta jakintzazu ere, ba, letatik ez dela berri, haundia okorik, beraz gaurkoan ez dugu, txotxelar eh, entzunen, eta gero ikusiko ere, besterik ere, hemen agertuko zaukun, eta nahi baduzie, demorarik galdugabe, abia dezagun gure berriketarien itzulia. Michele Etxeberrikin pagolako berriak. Egun hun behar txaler, egun hun pagolare. Bon, beho hondia, bon, eh, tempesta haidia. Hala, bera hoikoro sazunekuak eta biztondena ebizurtaten beharra, eh, badela. Egon Ez dut jakin, eh, eik bazenik, bena jakin dut, batxitxa ere e, gantia zioz edo klinika alte hortan dela, e, zerbait opea Jo, bueno, etxaminen e, eh, perioda beita, ordean julen lapistoiek elizantza uken du. Kao takilek eta Nikola ataiek e, aldizek breveta. Sekula bestei balimada eta ez dut jakin, Ordian eh, be jakinatzen eitziet eh, nik eh, jakimezen sari erain dutela. E, to dagen igantegaian plan kode artifizian izain zirenek epe askiko uzi pagolako plazala jitia zen eta pagolako edo plazan edo herriko salan filma atemanik izain beita pelotain e, pelotain inguian pilotain unuez, eta biziki untsa heldu da, zen eta ah, aste hoitan uai jun eta jin beti pelotakaiak aidia eh, ederra edera den bezala miser, eta gaitzeko moimentia bada paulako plazain inguian, ordean badateke zinema, eh, beti pelotain inguian. Bestalde, jakinazteko e, eh, lolo minardek, etxegoen e, beti aidela, be, siuroko botzain, eh, eskia initen, eta pagolan, eh, txur, txur, txur, etxetan igaiten dela. Jo, Paula Kutxeko bidian eh, ekipamentia aida, bide arroia iten, eta talus egi atakatzen, eta hola. Bon, eta Turdo Tour de France aintako, urtien zeurenike eh, bidia arra emanik izaimeita, eta ordian hartian prepatzen aidea Hala eta horrean ez eh? zela ahatzale aste juntan donapreko, ian astin mauleku apalimazien, eh? Aste juntan donapreko pestak, Eta guai, eh, ba, hombe, e, eh, joar pasko gi behititzei, temain ian asteko pelota partideen emaitzak, inon bazka xapelgoan. Igan uh, astizken ian, txomin irriart eta txan salabero ianek, galdu die, hoita amar, hemen sortzi. Dagun iakoitzian, goizan, txomin eta txanek jokatiko die pagolan. Irizari ikuntre, muskarditz dutrei. Hasparnen, teo aplanbehei eta pampilaraiek, ekipa, eta julen bentaber eta oihan etxegoen bestu biaren ekipa, hoiek jabazidie, hoita hamar hamazazpi. Dagun jakoiz goizien, bi ekipa hoik, jokatiko die itxasuko bi ekipa batzuen kontre. Beizami mailan, Pierre Sosuan eta eta herbe egilduk jokatiko die jakoitz atxaldian sara ikuntre pagolan. Kade mailan, landezetan, sobi eh, sobiz e, eh, herrian, Beña Tasko eta Patxi Salaberek jabazi die hoita hamar hogei. Eta Patxi Salaber Patxi eta Jeremi eta Patxi Salaberek jokatiko die pagolan baigori kuntre hola, dagen, bai, baigori kuntre. Hola, behor joi nutien eh, eraiteko neitzienak, ordean usten zutiet hortan aste juntan eta David Astil Artio. Laster garaiko berriak bainan lehenik, garaziko berriak, eh, ibetetxu berrirekin. Egunon entzuleak. Uztailan eta agorilan, eriko etxeak antolaturik, proposatua zauzue hasteleen eta hastezken guziz arratsaldeko biak eter zita delako bisita, alen zuaz nabarendar kondaladi. Se eta edo izenen emaiteko deitu turismo bulegorat, 0 bost, berrogoita emeritzi, ogoita amazazpi, 0 iru, berrogoita amazazpi. Prezua iru horotan finkatua da, amar urtetarik goiti. Irauten du oren bat, eta itzordua emana da John Jakoberen bortan zitadelako karrikan. Bestalde, aipagai asteuntan animazio desberdinak iraganen direnak dunianen. Gau arratxean, jaialaian, behatziontan, zesta punta partida bat, etual dor kondu. Biar, merkatu estalian egun osoan, feira, iraganen da, eta ahatxean, garaztarrak dantza taldearen ikusgarria, jaialaian behatziontan. Ostiailean, sistera partida bat ahatxaldeko bostorenetan pilota plazan, igandean, mila bederatzieunko eskualesteiak. Egitaraua, ahatxeko sortziontan, eskongaiak eta beren segida abiatuko dira geltokitik Donianeko karriketara buruz bukatzeko beren ibilaldia pilota plazan. Han behatzionan dantza eta kantu emanak izain dira. Txartelak salgaldira turismo buleguan behatzi horotan. Eta azken animazio asteuntako hori elduden aste artean, ahatzeko behatziontan, Elizan nekezari koroaren kontzertua. Ez dut besterik pasazazi aste hon bat eta bestaldi arte. Esker milai bete berri. Ergaraiko berriak orai Sebastian Idoiekin egunon eta zer berri.